ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש, המולך מהודו ועד כוש, שבע עשרים ומאה מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. מהר אותו, את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, שמונים ומעט יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים בקצר גינת ביטן המלך קור קרפס ותקהלת, הכוס בכבלי בוץ בארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש. מיטות צהב וכסף, על רצפת בהת ושש, ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב. וקלים מחלים שונים, ויין מלכות רב ביד המלאק. והשתייה קדעת אין עונס, כי כן ייסד המלאק על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשורוש. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן ביזתה חרבונה בקתה ואבקתה זיתר וקרקע שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפייה כי טובה מראה היא ותמאן המכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקסוף המלך מאוד וקמתו בערבו. ויאמר המלך לקוקמים יודע העיתים, כי כן דבר המלך. לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו, כראשונה שתר, עד מטה תרשי, מרס מרסנה. Mitukan Shivat Sare Paras Umadai Roe Paneha Melek Ayoshvim Rishona Bamalkut Kedat Malahasot Bamalka Vashti Al Ashe Lohasta. את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, הפתעה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך הקש וראש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליהן בעיניהן, ואמרה המלך הקש וראש. אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לקו שרי המלאק וכדאי בזיון וקצף. אם על המלאק טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויקטב בדתי פרס ומדאי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש, ומלכותך ייתן המלך לרעותך הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו. kiraba hi pekho hanashim it noy kar levalehn lemig dor ve ad katan vitav hadavar beine ha melech ve ya asa כי דבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה, כי כתבה, ואל עם ועם, כי לשונו להיות, כל איש שורר בביתו. Umdaber Kilshon Amo.